Iratski urtego egunon Egunon. Zuk pauen lan egiten duzu, eh, atzerritaren eskubiten aldeko eh, bokatu lanetan, hortan eh, aditua zira, laister eh, imigrazio lege proiektua, ez da behiran sartuko da eh, frantxez estatuko hainbat eh, instituzioetan, senatuan eta lege biltzarean ere, momentuko data deskalatua izan da, eh, ofizialki ez dakigu noiz bai. izango diren eh, debateak, eh, horretarazten aldi guztu, simpleki lege proiektua proiektu hortaz, e, zuk, e, eh, mhm. atzerritaren eskubiden aldeko abokatu gisa, zuk nola definitzen duzu lege proiektu hori? Disposizio ezberdin hainitz badira, eta horrendik ezakigu beraz zein pasako iren, zein ez, eta nola moldatuak izango diren horrengoiz ikusten dugunarekin, bai esango nuke, baela orokorrean eh, atzerapen bat, e, eh, eh, atzertaren eskubideen aldetik, eta haien giza eskubideen aldetik. Atzerapen bat izan dadin haien erresidente kartak eskuratzeko, edo rekursuen aldetik esan nahi dute tribunala, tribunalean rekurso bat egin alizateko posibitaten aletik bai ikusten ditugula bihar loietan atzerapen eh, batzuk. Gero beste alde, badira, bada dispozizio bat, esango genukena ez dakigula <laughs> oraindik abentan atzerapen bat izango den edo ez, hori ez, e, karta berri bat sortu nahi dutela e, tentsioan diren e, lanbideen inguruan ez, eta tentsioan den lanbide bat e, atxematen duen atzerretarrek batek e, ukanalizateko hori karta berezi bat, ez, eta eskubide bat e, frantzian egoteko, baina bo horrekiko ere dakigu zehazkia aurrera bat izango eta ea zerbait alatzen duen errealki orain dagoen e, situazioarekiko, nik uste irakurrita orain arte daukaten proposamena, ez du gauzandirik dirik aldatuko orain dagoen situazioarekiko, karta horrekiko. Lege proiektu horrek mm. badu e, obekiago kontrolatzeko sedea, etorkinen e, kontrolatzeko sedea, mm-hmm. obeto kontrolatu, obeto, e, ez dakit, fluxu hori pixkat kontrolatu, hor horren behar da zinez, eh, frantzes estatuan zuriduriko? Hainik ba, ez dut ikusten beharrik eh, kontrol hori eh, areagotzeko. Ez, ez dut inungo beharrik ikusten, aski, aski disposizio existetzen dira gaur egun jadanik, eta ez dugu benetan ikusten zein den zein den beharra, disposizio gehiago sortzeko, kontrol hori aurrera eraman alizateko eta horretan egin nahi dutena zehazki da adibidez ekendu nahi dituzte atzerritar batzuk e, babesten dituzten dispozizio batzuk, esan nahi du Frantzian eh, familia harreman handia duten pertsonak baituzte babes batzuk ez e, Frantziatik aldenduak izan alizateko ezukateko ukateko inokute fobligazion dukite el territor franze. Baira, ba, babes batzuk benetan ba, hemen duela asko dauden pertsonikiko ez, Frantziar estatuan duela asko dauden pertsonikiko, adibidez e, urte baino lehen etorri diren pertsonak edo situazio erregularrean dauden pertsonak duela amar urte baino gehiago, edo frantses batekin ezkondo dauden pertsonak gula iru urte baino gehiago, horiek ezin dute gaur egun ukan e, eh, obligazion el territoa franze hori da ezin dira e, frantses estatutik urrunduak izan. Eta hori kendu nahi dute, ez hori da zuksaten zunarekiko adibide bat. Eta horrek zertan eh, interes badaukan edo zer duen e, banik ez dut ikusten. Justuki atzerapen bat baizik ez dut ikusten horretan. Hmm izan dira, lege mm. proiektu frango, imigrazio ari buruzkoak, pasatiren urteetan, usutkasik urtero bat e, egin dela, edo bozkatu dela, bai. aurten goa, azteko baina Macronek e, plantan eman nahi duena, e, ikusten duzu, bestean hildu e, joaten dena, edo gogo jagoa dena e, kontra? Ba, hildo beretigoaz, ez, eh, azkenean e, pixkanaka eskubideak murrizten eta eta nik uste ba, hildo, hildo beretik doaz, ez dakitea eh, horrenik zorrotza den edo ez bestekiko, e, ez, ez dut ere e, sobera, naiz pausatu konparazio bat egiteko, baina hildo beretigoaz, goaz, geroztagiago murrizten e, nire ustez bederen e, atzerretaren eskubideak. Gaur egun zer da, e, eh, torkin baten, e, ibilbide nola errango nuke eh, tipikoa, ezakit e, um, zuk ikusten dituzun kasuetan, eta ean aian ibilbidea e, den edo ez, azkenean, ezakit asilo eskara baten egiteko, e, nolakoa da ibilbidea gaur egun? Ibilbidea, ba, nik esango nuke, hitz batekin definitu behar zaila, zaila eta luzea. E, eh, zinta, ba, esango dugu e, eh, atzerretik etortzen diren pertsonen artean, ez, ba, ira asiloa eskatzen dutenak, eta beste pertsonak ez dutenak asiloa eskatzen, eta, ba, frantzian eh, beste, ba, egoten direnak, eta gero eskatuko dutenak residenziak harta bat, ez. Eta izan dain batzuentzako edo bestentzako, ba, prozesua oso zaila da, azteko, ba, izkuntza duzu peratzen, administrazioak eta lege guztiak ulertzeko e, denbora asko behar da, ez, eta e, ba oso zaila da administrazio eta burukrazia guzti horreri e, e, moldatzea eta nola funtzionatzen duen urertzea eta eskerrak badaude elkarteak e, hortan lagutzen dutenak terrenoan e, eta Euskal Herrian asko daude eta eta nikuste ba benetan laguntzen aldituzte e, pertsona horiek, baino bai oso, oso zaila da eta oso ba, administrazioa eta burokrazian eh, sartzea justuki situazio oso prekarioan zaudenean, ez? Batzutan ez duzu etxerik, ez daukazu dirurik, ez daukazu ezer ez familiarekin zaude e, kalean eta gainera lege guzti norma guztioiek eta burokrazia guzti hori ulertzea oso oso zaila da eta ba eskerrak elkartek eh, lagundu ditzaketela pertsona horiek batzutan, eta... Gehiago aipatzeko mm. lege horren eh, mamian dena, azteperan aipatu erran duzu, epskat zer diuen, mm. zuk ze neuhi ikusten duzu zinez um, lahiena errango nuke etorkinekiko eta jen eskubidekiko? Hainbeste baira, piskatzaia dela esatea zein den larriena, baina e, ni asko kezkatzen hau lehen esaten genuenak ez, e, kentzea e, eh, dispozizio hori ez duena baimentzen pertsona batzuk e, aldentzea territorio frantsesetik adibidez, ba, duela amar urte baino gehiago situazio irregularrean dauden pertsonak, edo amairu urte baino lehenago iritsi ziren pertsonak e, territorio frantsesera. hoiek alden du e, izateko dispozizioak gaur egun existitzen direnak oso garrantzitsuak iruditzen zaizkit eta hori anulatu alizatea arazoa da, baina beste gauza batzu daude ere, adibidez ed deta hori kendu nahi dute eta transforma nahi dute beste gauza batean deituko litzatekela ed medical diurzan edo zerbait <clears throat> bakarrik da atzerritarrek e, daukaten e, laguntza bat e, osasun e, osasun arloan, ez? E, estatuan e, ba osasun arloan medikutera joan analizateko edo hori guztia, ez? Eta hori kendu nahi dute bakarrik urgentziako situazioetan ba ospitaletara edo medikuaren gana joan analizateko atzerritarrek. Eta hori ere adibidez e, ba, oso oso preocupantea iruditzen zait eta e, bai, kezkatzekoa benetan AMOA kentzea eskubide fundamental, fundamentaletatik ez, giza eskubidatik eh, erregresio handi bat izango litzateke hori kentzea eta bakarrik albidetzea urgentzia situazioetan e, atzerritarrak e, ospitalera edo medikura joan alizatea, ba, ezakit, e, beldurgarria irutzen zait. Azken galdera bat, epatutuzun, e, tentsupean diren lanbideetan, hori egestea, mhm. etorkinen lanarena, batzok txalotu dute, beste batzok ezen beste, e, zinez, e, mhm. eskubiden, etorkinen aldeko neuhi bat bezala ikusten duzu? Nik ez, nik ez dut uste benetan e, aldeko esku, aldeko reforma bat denik. Gero, ongi biratzen badugu testuan, zesaten du. Karta berri bat sortzen du, ez? Titre de séjour berri bat eta titre de séjour hori ukan atzerretarrak duela 3 urte egon ber dira e, eh, frantses estatuan eta 8 hilabetez lan egin behar izan dute situazio irregularrean. Horrek esan nahi du testu horrekin onartzen dugula argiki pertsona batzuek situazio irregularrean lan egiten dutela eta kriterio bat dela situazio irregularrean lan egitea, hori delitua da, eh? ez pertsonarentzat baizik eta kontratatzen duen pertsonarentzat, eta kondizioa da, deia lan egin duela bederen sortzila bete situazio irregular batean, hiru urte zegoen dela Frantzian, eta gainera karta berri bat sortzen dugu, baino berez kondizio horiek ikusita jada existitzen da posibilitate bat karta hori eskatzeko eta artikulua da L eh, laurentagoita magoste eh, barra bat, zez edakoa, artikulu horrek eh, albidetzen du eskatzea lan egitea, excepzionalki ba hori justuki e, tentsioan diren e, lanekiko. Jada existitzen da artikulu e, horri esker posibilitate bat, eskatzeko titro de sejur bat eta gelitzeko frantzian titro de sejur horrekin lanarekiko, beraz, jada existitzen denarekiko ez dugu ikusten edo dut ikusten ez zer ekarriko lukeen konkretuki. Igual, eka, esaten dute, e, izango dela, titro de sejur de plan droa horrek sanai du automatikoki kondizioak e, bete ezkero, ukango lukela... Eh, pertsonak e, bere residente karta. Ez dakita eh, benetan izango duen du plan hori izan ez da kolitzateke obetze bat, ez, edo zerbait positiboa, baina beste guztiarikiko ikusten dugu alere kondizioak aski direla, eta beste aldetik jada existitzen dela dispozizio bat hori ekartzen duena. Beraz, nik ezakitze puntura nio gehiago publizitate bat den, nire ustez, edo zer rekarreku konkretuki, ikusi barra legea konkretuki nola izango den, eta eta behar ba, bai, ekarriko duela zerbait, baina hola ikusita orain dagoen proiektuan eh, ez du deus beharririk ekartzen konkretuki. Eta zailtasunak berdin-berdinak izaten segitzen dute, esan nahi du, sortzi jabetez irregularki lan egin behar duzula. Mileske gainit, zilazki ortego zure iritzia emanik reteraziko dut, abokatua zirela etorkinen eh, eskubideetan eh, bere zitua, mileske harturi. Ba, deusetaz.